Значи, да изборуваме за послушноста Христова и видовме изутринава каков бил во детството. Значи, ништо не било случайно што бил во едно такво семејство, се родил и таму живеел цели 30 години, послушен на своите родители во за нечистката работа и во сите други аспекти, растел, се развивал, како што читавме, нели, еве да почнеме од таму пак, Лука втора глава. првиот стих, излезе со нив, со своите родители, значи, дојде во Назарет и им беше послушен. А неговата мајка ги чуваше сите тие зборови во своето срце, оние зборови што Исус како дети ќе ја каже, зошто ме барате, па зарем не знаевте дека И јас треба да бидам во она кој што е на мојот значи, да, во неговата служба. И потоа пеј историјата, а Исус напредуваше во мудрост, во растењето и во благодата пред Бога и пред луѓето. Која спротивност од она што Библијата го порачува и го пророкува за последното време, која меѓу другите карактеристики вели дека луѓето, односно, значи, децата ќе бидат непослушни на родителите не децата, тоа се однесува на сите, значи, на повозах родители. И сепак, тоа се деца на, некој, на некого. Исус беше безпрекорно послушен на своите родители и многу е битно кога од младоста ќе се научиме на послушност. Сетете се на Јоси. Јоси млад се зацарил. Но веројатно бил поучен, се учил и од искуствата на својот татко и на својот дедо предходно на Манаси, но веројатно бил поучен и од својата мајка, сина Мојсей, од кој што, кој што од својата мајка, лично од својата мајка, иако во дворот на фараоновата керка, кај фараонот, сепак го добил тоа прво воспитување, првите 12 години бил со неа. И тоа многу значило, подосно за да биде избран од Господа и да го заврши тоа дело за кое што бил повикан, да го изведе Божиот народ од египетското робство. Многу битен период од животот, но тоа не значи дека подосна и помалку потешко може би, Не може човек нели да се поправи, да се научи. И сега да видиме неколку ситуации и моменти каде што Исус успел да ги победи искушенијата и да остане послушен на Господа предпоставувате, ќе отвориме во Мати 4 глава најнапред, каде што се оние три искушенија, три области на кои што бил уште на почетокот од својата служба Исус кушан. Ова не значи дека не бил кушан предходните 30 години. Значи, во младост. Читите таму во Копнеш на вековите, Елен Вајд кажува дека бил и те како на удар на јаволот. Прочем, тие, таквите се највеќе на удар живеел во една, во една таква средина, во Назарет. Но, сега, откако почнува со службата, духот го води во пустината, и тука е кушан од јавот. Еве, третиот стих читаме, тогаш искушувачот му пристапи и рече, ако си Божи син, кажи овие камења да станат лебови. А тој секојаш се брани и одговара со напишано е, пишано е. Човекот не ке живее само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Замисли си 40 дена пост. Не верувам дека некој од нас постал толку. И не знаеме тоа, тоа какво е тоа искуство. Кажам право, а, порано може и повеќе практикував и јас а, да постам, значи оној класичен пост, 24 часа, Сега може би поредко, порано знаев и два и три дена. Тоа, би, тоа беа ретки случаи кога сум бил, имал потреба. Значи зборам порано, порано, пред 10 години. Може би на почетокот на своето духовно искуство. Сега, како, мислам, како да ти е тешко и 24 часа да издржиш, како да не знам што ќе се случи со тебе ако не јадеш 24 часа. А замисли се си 40 дена И кога е најистрпен, му доаѓа да искушувачот. И Исус вели, не, пишено е. <clears throat> Видите колко е послушен. Ели Елен Вајд се наоѓал во пустина, э, се нашол, нашол во пустината од послушност кон Бога, нели Духот Свети го одвел, и не сакал да дојде до храна, прифакјајки ги предлозите на сатаната, во присуство на Вселената што сведочела, тој докажал дека е помала несреќата да се страда без оглед на тоа што ќе те снајде, отколку на кој да е начин да се оддалечи и да ја отфрли Божијата воља. Дали ги слушаме овие збори? Значи, никакво страдање на оваа земја, ја 40 дена не јадел, и сега му се нуди да можел, во секој момент можел од камењата или од било што да направи. Јадење тука, вака да направи и јадење да го направи но никое од тие земски страдања не било вредно во однос на тоа да се погази Божјата воля. Значи, Исус го живел својот живот со она девиза, би кажал, со која што треба ние да живееме, а тоа е поправо би умрел, отколку да го погазам Божиот закон, значи да, ја, да, да не ја творам Божијата воля. Тоа е оној стадиум кој што би рекол треба да го достигнеме ние некако ни е полесно е, да се прашаме како ние би постапиле во ваква ситуација. Иако нас, јавол вака не може да не куша, ние не можеме да направиме од камењата лебови. Но еве Исав, <laughs> еве Исав, за, значи, за Исав читавме. Кој знае, човекот може еден ден не јадел, прашање и дали еден ден, дел од денот не јадел, толку многу огладнел, што која Јаков му го нуди јадењето, таа леке, значи овој вика, ма што ке ми е првенството која ќе умрам сега тука од глад. Ке умрел од глад човекот. Ете, тоа е, тоа е тоа на кое што човек лесно паја. На најобичен апетит, значи на како да немало да стигне он до дома, мислам, или не знам кај да се наоѓал, кај да се сретнале, не можам баш да се сетам точно дали тоа било дома, веројатно не било, како да не можел да почека уште некој час по па да да го избегне ова искушение, да си го задржи првенството и да... Меѓутоа, тоа е тоа. Тоа е големо искушение. Потоа, понатаму, значи тоа е желбата на телото, горвостта на очите, нели, како што спомнавме оние моменти на кои што бил кушан. Тојаш јавот го одведе во... Ево, тоа е гордоста на... Односно, желбата на очите. Тојаш јавот го одведе во светиот град, го постави на крилото на храмот и му рече, ако си Божи син, фрли се долу, зашто напишено, ова е друго нешто, сепак, ова е кушење на Господа, ќе им заповеда на своите ангели за тебе и ќе те носат на раце, за да не си ја удриш ногата на камен. И Исус повторно се брани, со тоа пишано е. не го и Господа својот Бог. И ова третото искушение е, може би, едно од најсилните, иако сите биле силни, и се однесува баш на гордоста на животот, па и желбата на очите. Гјавол пак го доведе на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече, ќе ти го дадам сето ова ако паднеш и ми се поклонеш. Знаете ли дека со вакво искушение Геолот придобил еден куп луѓе, кои што еве денеска роварат по цел свет и сакаат да го добијат светот и сите богатства. Тоа се сотонски слуги, на кои што геолот им рекол, поклонете ми се на мене, јас секи ви дадам. Тоа се дори нивни искуства, јас сум читал искуства, ме интересирало некои музичари или групи кои што сум ги слушал порано, нивни искуства, значи буквално како имале средба со демоните, буквално како демон им ја движи раката за да ја напишат песната, кој што подосно ќе доживее голема популярност и на тој начин овој ќе добие богатство, ќе се и се до тоа, само да му се поклони на сатаната и да му служи. Но Исус вели, пишано е, не, не се вредни сите богатства и ништо во споредба со послушноста. Оди си од мене, Сотоно, Зашто е напишено на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служиш само нему. И тогаш дјаволот го остави и ете ангели дојдува да му служат. Исус, овде гледаме дека е послушен на пишаниот збор и секој се брани со пишано е. Секавате, тој пишан збор, каква реформа, каква промена предизвикла во животот на Јоси. И реформа која што подосно била спроведена на, значи, на целата нација, откако го нашле оној, оние списи што ги нашле во, во Домот Божи. А Јован 6.15. Сега да видиме неколку други ситуации. Како тоа Исус се справил и од кој што може ние да се получиме. Јован 6.15. Исус штом разбра дека сакаат да дојдат да го одвречат насило, значи ова е после чудото со е, риб, рибите и лебовите, кога нахранил 5000, односно сума сумаром околу 20.000 можеби. Значи Исус штом разбра дека сакаат да дојдат и да го одвречат насило за да го направат цар, пак се повлече сосем сам во гората. Еве како Исус одговара на искушение да се зацари да дојде на власт, да владе. Е, кога со ваков дух би биле некои од нашите политичари денеска. Нема да се нервираме две, две и пол години и да, и да гледаме глупости. Јас се надавам и се молам на Господа да нема поголеми глупости од тие што беа. Но кој знае. Значи, луѓето виделе во него совршен човек кој што може да биде цар. Значи, материјално може да ги обезбеди, лечи, чуда прави и сакаат со сила да го зацарат, но тој се повлекува. Сосем сам во гората. Каде отишо? Зошто сам во гората? Што правил таа ноќ? Се молел. Повторно стапил во заедници со Господа. И тој не бил, мислам, бил во човечка грешна природа. А, не му биле лесни сите вие искушени, еко така, како што стои напишено, како да тоа вака тој го правил. Не. Секој се служил, како што читавме и Савалево, со Божија помош, со Божијата сила, барајки сила од Него да може да ги надмени сите тие искушенија. Значи, не паднал на искушението да биде курнисен за цар. Во Матеј 12 глава да отвориме. од 46 до 50 стих, до крајот на таа глава, 12 глава мате. Доека тој уште им зборуваше на мноштвата, ете, мајка му и браката негови стоја надвор и сакаа да му зборуваат. И некој му рече, еве, мајката и твоите браќа стојат надвор и сакаат да ти зборуваат, односно дошле за да го одвлечат од таму. Се слушало дека е не токму. И дошле да го приберат, да не е оди од куќа на куќа, како да он бил оној некој кој што како што денес има луѓе кој што од куќа на куќа таму кај што има пиење, таму кај што има што се замеза да не знам да се најдат на некој соодветен муабет Исус одел да сведочи Исус одел со една мисија да им го однесе евангелието. И тој во одговор му рече на оној кој што му каже: Која е мојата мајка и кои се моите браќа? И ја протегна својата рака кон своите ученици и рече, еве ја мојата мајка и моите браќа, зашто кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата, тој ме е и брат, и сестра, и мајка. Какво е ова искушение? Искушението на така наречени семејни врски. Неколку пати до се го спомнувам, јутоа тоа е многу силно искушение. Некој машки си го изгуби спасението заради жената, или обратно, или ради децата, така натаму. Исус не паѓал на тоа. Исус вели овде, мои браќа, моја мајка, мој, моја сест, мои сестри, се оние кои што ја творат Божјата воля. Побитен му е Бог, побитна му е Божјата воля над се, па дури и над неговите семени а, врски. Значи. Самиот ти каже, значи, оној кој што ја љуби својата мајка, својот татко, својата жена и така натаму. Повеќе од мене не е достоен за мене. На прво место му е Господ, пред сите други. Јован шеста глава, она позната глава на она негова тешка беседа, кој што често пати обработуваме за света причест. И таму при крајот на главата, Секавате, откако мнозина го напуштиле, еве, 66 стик токму тоа го вели, од тогаш мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. Едноставно, без беседата им беше многу тешка, претешка. И Исус во 67 стих им вели на 12 мината да не сакате и ви да си отидете. Исус не паѓа на искушението на отфрлање. Исус овде мислам, имало ситуации, икс ситуации, кај што можел да постигне таква популарност, да им оди по кејф на народот, меѓутоа тоа не било неговата цел. Тоа баш се гледа од шеста глава Јован. Значи, им одржува таква една беседа од кој што сите спобега. Неговата цел не е да ја наполни црквата, така да се изразам, со мили, зборувајки им на луѓето мили ствари, бајки, измислени работи, кој ја зборал вистината, ја зборувал со љубов и неговата цел била да луѓето ја спознаат, ја прифатат вистината и дојдат до спасение. И дури да и вие ако сакате отидете, вели тој, јас останувам во тоа во што сум, да ја творам Божјата волја. Значи, не падне на искушението на отфрлање. Иако заминале многу веќе од него. Од ова Мате 16 глава имаме една ситуација исто во случајот со Петар, откако Петар најнапред воден од Духот Свети ќе каже Ти си Христос, Син на живиот Бог, значи во таа истата глава, значи Матеј 16 глава, од 21 стих, се вели од тогаш Исус почна да им покажува на своите ученици дека беше потребно за него да замине за Јерусалим, да пострада многу од старешините, главните свештеници и книжниците и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар го зеде настрана и почна да го кори, велејки, Бог да е милостив кон тебе, Господи, тоа никогаш нема да, да се случи. И Исус, обрекајќи му се на гјаволот, вели, вели на Петра, бегај за мене, сатано, ти си ми пречка, зашто мислиш не за она што е Божие, туку за она што е човечко. Исус не паднал на искушението, пријател. Петар му бил многу близок не само Петар, сите други, 12, сите ги сакал, сите му биле близки. Имал цел со нив да ги направи ученици столбови подоцна на, значи, на црквата, прва христијанска. Но во ваква ситуација не паднал. Петар го моли, му вели, немој да идеш, нема шанси, дали куда е од тебе да се случи такво нешто со тебе. Замислите се, оставете се вие во ситуација. Значи, близок пријател, некој кој што стварно имате добар однос со него, близок однос, да сака да ве отргне од, од мисијата за која што се повикаме. Не е тоа мало искушение, сепак, да се разбереме. Исус вели, дори му се обрка значи, на сатаната, бегај зад мене, зад мене сатано, ти си ми пречка. Исус не сака никаква пречка, ни семејни врски, ни пријателски врски, ни крунисување, ништо да му стои на патот на послушноста, значи на творењето на Божијата волја. Видите, е неговата послушност. Лука 9 глава, Ова е на гората на преобразувањето. Истиот тој Петар. Скјавате, заспале што заспале, Петар, Јаков и Јован. Не, не ја виделе таа сцена кога Илија и Мојсей ќе се симнат од небото. И, е, да читаме, значи, од 28 стих. И на околу 8 дена по овие зборови, ги зеде со себе Петра, Јована и Јакова и се искачи на гората да се моли. И доека се молеше, неговото лице се измени, а облеката му стана бела и сјајна. И ете, два човека разговараа со него, тоа беа Мојси и Илија, кои се јавија во слава и говореа за неговиот излез, што требаше да го заврши во Иерусалим. А сонот ги совладал Петр и неговите другари. Кога се разбудија, ја видува неговата слава и двајца мажи кои стоеја со него, и кога тие се разделува од него, Петар му вели на Исус што му вели. Учителе, добре е да сме тука, достанеме да тука, ќе направиме три шатори, еден за тебе, еден за Мојсе, еден за Илија, не знаеки што зборува. Петар понесен од истата таа мисла од предходно Едноставно, сака да Исус се прослави, ама да се прослави без крст. Не било тоа патот по кој што требало Исус да дојде до слава. Да останеме тука, што убаво ни е, во славата, со Мојсија, со Илија, не знајќи што зборува вели овде. Исус знаел дека не може да остане на оваа планина, туку требало да заврши на едно друго брдо тамо начинаја на Голгота да заврши на крст. Дека славата мора да дојде преку Гециманија, преку Голгота. Не на ваков начин. Петра најапред му вели, не, нема ова да ти се случи на теме, нема да умираш, нема одење во Салим, а потом вели, дај да останеме тука. Чубаво ни е тука. Два, на, на, во двата случаја со истата мисла, значи е понесен Петар, но Исус не дозволува да биде кушан и да падне на, на ваквите искушенија. И потоа, најубавиот пример, најсилната негова победа во моментите во Гециманија, кога, иако тој решил уште многу одамно, уште пред <clears throat> а, создавањето на планетата Земја, решил да го даде својот живот, сепак во оваа ситуација, кога бил притиснат со сите греови на целото човештво, кога наистина му било тешко, претешко, ситуација која што не можеме да ја замислиме воопшто, какво би можела да биде, значи кога капки крв и пот капеле од неговото чело, тој ќе каже, значи 46 стих долу, не, се извинувам, ова е подосна на Гециманија, предходно ќе каже на, на неколку пати, значи три пати се моли Господи, ако е можно да, да ме одмине оваа чаша но на крајот сепак не моја, току нека биде твоја волја. И во вакви тешки ситуации, ја видовме ситуацијата во пустината, 40 дена изморен, истоштен, гладен, жеден, не паѓен искушенијето на апетит и на другите две. Овде сепак и покрај тоа што било тешко, ќе каже Господ нека биде Твоја волја, а потоа стикот доаѓа кој што сакам да очитам сега, во Матеј 21 глава 46 стих, околу 9 час Исус извика, значи веќе на, на Голгота, извика со силен глас и рече или, или лама савактан, Што значи, Боже мој, Боже мој, зошто не остави? Беше послушен до самиот крај, до смртта на крст. И тоа, која смрт? Што значи ове, Боже мој, Боже мој, зашто ме остави? Разделва. Исус морал да помине низ <clears throat> она разделва со Отецот. Па можеме ли да замислиме, не свакајќи го тоа тројство, односно Божество, не свакајќи го доволно, значи, односот што тие го имаат меѓу себе со нашето граничен ум, можеме ли да сватиме што значи одвојување на еден од другите двојца? Наистина, наистина тоа било страшно нешто за него. Но сето тоа бил спремен да го поднесе затоа што било во планот за спасение и сето тоа значило творење на Божјата воля. Исус се понизи, да се подсетиме на Филипијаните повторно втора глава, значи стана како еден од нас, зеде наша природа и беше послушен во текот на целиот свој живот. Детството, младоста, за време на својата служба и покрај сите овие големи искушенија и се до крајот до смртта на крстот. И овде гледаме колку гревот е страшен, колку гревот е скап бизнис, како што се изразува во една прилика Елен Вајт, и колку добиваат на значење зборовите на Павле, ова е стикот кој што ќе биде последен за денеска, второ послание до коринкјаните 5.21. Второ послание до Коринќаните 5.21. Тоа се зборовите кои што гласат вака. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во Него. И преку Неговата послушност да можеме ние да бидеме оправдани. Значи, секе беше залудно ако Исус попустеше и паднеше на некој од овие а можеше многу лесно да падне. Затоа што беше во нашата природа. Но обстоја ни даде пример нам дека и ние можеме, и на крајот преку неговата послушност да можеме и ние да се оправдаме. Немаше ништо да вреди неговата смрт на Голготскиот крст, ако не беше ова, овој негов безпрекорен послушен живот. На крајот би завршил со еден прекрасен цитат од Копнеш на вековите. Со Христа се постапувало онака како што заслужуваме ние, за со нас да се постапува онака како што заслужува Тој. Тој бил осуден поради нашите гревови, во кои немал удел, за да ние можеме да бидеме оправдани во неговата правда, во која немаме удел. Претрпел смрт што била наша, за ние да можеме да примеме живот што бил негов. Преку неговите рани ние се исцеливме. Нека му е слава на Господа, што друго да кажам, Нека Исус и покрај Мојсей, Јосиј, и некои други карактери, ако а, испуштам кои што ги имавме, како предмет на проучување, да бидеме, а, да ни бидат пример на послушност. И секако, на крајот на кришта ние никогаш не можеме да бидеме а, беспрекорно послушни да го одржиме Божиот закон без Божија помош. Зато треба да се предадеме на Господа и да тој не води. Како послушни и покорни ќе го добиеме и Духот Свети, ќе имаме сила и во борбата против гревот, ако имаме сила и посебна сила ќе добиеме во последните денови за да го завршиме делот. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.